batzu emanen dauzkitziet gaur zenbaki bat aspaliko partez ohitura honak berriz hartzitugu ba, Frantzian badakizie berdin zenbaki hauzatzen zi bosteun berrogeita amazazpi parlamentari dira Diputatuak bakizue, bos mila berreun euro hilabetean irabazten dituzte, garbi, eh? pagatuak dira hortarako, legeak bozkatzeko, haien eskualdeari, eskualdeari interesatzeko, eta bar eta atzo boska aski garrantzitsu bat eh, bazuten egitartasun nazionalitate galtzeaz, tartean zelarik, zotzet berriz espikatuko proposamena, aski ipatzen baitute prentsan, baina bo, Frantzia egoera berezi batean dela eta urgentziazko egoera bat beharrezkoa zela eta terroristen kontrako borroka eramaiteko eta frantses gobernuaren azken proposamenatan zen erritartasuna galtzearen proposamena delitu baten ondurioz. Hainitz kritikatua izan den eh, proposamena ez tabaidatu ere, konstituzioa berriki behar zen Ala ez, edo berri ikusi barkatu behar zen ala ez, erak, erabaki behar zuten. Urgentziazko egoera, lege fundamental gisa sartzen zuten ala ez, erabaki behar zuten. Bo, ebei duriz eh, ez da biziki garrantzitsua frantxez diputatu entzat. Bost diput... diput... Lortuko, bost diputatuetatik batek parte hartu baitu atzo. Espikatzeko, boste honetan erogeita mazazpi parlamentarietatik, laure honta berrogeita bat falta ziren, bakotsak errazoin hon bat ukan behar ziren. Dena den, bozkatu dute, eunta iru alde, hogeita sei aurka, atxalde honetan bigarren zatea dute bozkatzen, frantxas erritartasun galtzeaz beraz eta bihar bozka definitiboa. tegia iduriz gaizki autatua izan zen, gauez izaitak ere arazoak sortzen ditu. Pariseko diputatuak ziren nagusiki bertan, geografikoki batzuentzat sobera komplikatua zela hori zaitea eta bar. Bon, dena den, boskaren emaitzea nire ustez etzen hainitz aldatuko ere denak hor baziren. Badirudi gehiengo ados dela gerla egoera hortaz Frantzian gerlanda, Frantzia gerlanda, eta neurri normaltasun osoz boskatzeko prezidela batzu dirudi. Bon, eta da atzo top chef bazela telebistan, Twitteren traola berezi bat atera da, topean, frantziako erabiltzailean artean, barkatzeko hitz bat atseman jezaiozu diputatuari, horren inguruan, beraz, internautak eh, hoien eguna pastu dute, neatzen zirenak behintzat, bakotsak bere proposamenak bota, trufatzeko diputatuen falta hori, tartean, hastakuru famatu hau, abe, zinuen din, pizina nuen atzu. Ты видишь там уц уц хуч Я Itz eta putz. Eta zenbakietan uh, gireno, fakir deitzen den aldizkariak egiten duen kalkulu simple hau uh, e, proposatzen eta Ordean Bernard Arnaud, frantziako gizon aberatzenaren aberastasuna handitu da 2000 urtean. Beraz, nagusi hau, bera da frantziako aberatzena. Eta, bon, bere lantxaria ez da amak euro zementatu, bistanda, bestaz, ez luke sobra interesik eipatza ere. Bere fortuna, behatzik akos bost miliar euro zementatu da, urte batez. Behatzik akos bost miliar urte batez, hori gehiago, pentsut lehenago, etzitela, hogei mila euro irabazten. Osinpleki, beraz, amak mila euro minutuka irabazten baritu bezala. Poa du Nord errian, eh, Frantzia iparaldean ziren, Kenzo enpresako langileen lancharia, smikean zen. Hots, urtean gutxi gora bera hogei mila euro largo kondatuz, eh? kotizazio dota erretretak, kon... erretretak ere kondatuz. Hots, hoien nagusiak irabazten zuen bi minutuz, irabazten zuena bi minutuz, horiek urte batez irabazten zuten. Zuten, eh, gaiten dut, uh, ulertuko zuzenako. Eta Bernard Arnok irabazten duena urte batean, irabazinan baldin bazuten, beharko zuten laureun tairuro gehi mila bosteun urtez diusi ritmo hortan, eh, kenzoren jantziak modaz aterako ziren. Eta iringarriena hemen, edo tragikoena, langile hauen lantxaria sobera zela Bernard Arnoren zat, poloniarat deslokalizatu baititu bere lantegiak eta notik, bulgariara bertako langileak haien lana beraz, eta lantxari tipi hori ere galduz. On a travaillé, on a été payé, c'est tout. maintenant. Quand les Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Merci patron, mille esker nagusia deitzenen dokumentalaren soinu bat duzie hemen, filme dokumental xatiliko bat, Bernard Arnoren eh, fan batek bere ahal egin guziak egiten ditu, Bernard Arno bere idoloarekin mintzatzeko. Ulertu duzie, dokumental filme fikzio gixako bat xatilikoa, eh, beraz, eh, proposatzen dute, fakir aldizkariak proposatzen jena, bere topaketak, trukaketak dira hemen, eta filme honen bidez nagusi haundiunen egiteko manera kritikatu nahi dute ere uh, umorearen bidez, bainan egiazko egoerak agertuz uh, eta beraz, jakin dezazien interesa bari Merci patron, hotxailaren hogeita lauean, uh, beaterako dela, frantxez zine geletan. Nagusiaren nigarrak, espaliko partez, errobi, entzuten dugu, itzeta Gure nagusia, gaixo nagusia, goizetik arratxta urte guzia, nigarrez, nigarrez, nigarrez, nigarrez ari da. Garen hartzeko, nigarrez hartzeko, arrazoinak, arrazoin handiak, ia unkitze Ta nagusiaren, nagusiaren Nigarren ez usteko Kontsolatu beharko dugu Ta nagusiaren kontsolatzeko Langileek, langileek Iragazi beraren zat, beraren zat Langileago egin beharko nagusia, gaixo nagusia, Oizetik arratxta urte guzia. Ni garrez, ni garrez, ni garrez, ni garrez ari da. Nagusiaren, nagusiaren, ni ez usteko, langileak, langileak, ez du lanari baizik pentsatuko lan eta lan lan eta lan lan eta lan lan eta lan lan eta lan eta lan eta lan eta lan lana lana lana Lan Langileak ez du lanari baizik pentsatuko, eta greba horiek, greba zikin horiek, bazterera utziko. Gure nagusia, gaixo nagusia, goizetik arratxta urte guzia, nigarrez, nigarrez, nigarrez, nigarrez ari da. Nagusiaren, nagusiaren, nigarrez atzera ez usteko, Langileak, langileak, beti eta beti, beti eta beti, beti eta beti, beti eta beti, beti, beti, beti eta beti, harren zerbitzuko, egon beharko, ahalaz, ahalaz, bakantzarik ere ezartuko. Lan, eta lan, Lan eta lan Lan eta lan beti lan eta lan lan eta lan beti lan eta lan beti lan beti beti beti beti Gure nagusia gaixo nagusia Goizetik arratsta urte guzia Ni garrez, ni garrez, ni garrez, ni garrez ari da Gure nagusia pobre ino bat da Nagusietan pobreena Hamarre txe, hiruko txe, zazpi xehi, egun zaldi eta suizako mankoetan apilki gorderi dolarrak, dolarrak, dolarrak metaka Hori baizik ez da hori bakarri gure nagusiaren nagusi gaixoaren Ba, guzia, gaixo na guzia, goizetik arrat, zaurte guzia. Nik bezala beti aktualitatean den kantu bat. Eh, Robi nagusiaren nigarrak eh, eta beti hainbat auto eta etxe dituenak. Bon, gaur egun, eh, ez iru auto, baizik eta hogei bat auto. egiazko nagusiak aipatzen ginuen, beraz, um, Bernard Arno famatua eta berari buruz eta bere inguruan diren eh, langile oietaz, sustut, eh? deslokalizazoa initz maite baitu uh, nagusiunek. Filme bat atera dute, merci patron, deitzen eda milesker nagusia errobitaldea, eh? horretara uh, eh, irurogoita mar, garen amarkadan sortu zela, larogeita bosta arte, egon zena eta behar edanik aktualitatean zen gai bat indartu dena ere berdin. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz <laughs> Hitz eta putz. Laster eh, entzulearen iritzia uh, joana etxarti itza Cecil Rod aipatuko dauku uh, kolonialismoaren aztarnak, hor direlarik oraindik, eh, gure historiaren aztarnak ere eta batzuek ezabatu nahi dituztelarik bestek ez usten gatazka hori beraz hemen aipagai ondoko minutuetan menan lehenik uh, itz bat txontxongiluetaz txontxongiluak ez dira bizi biziki izan Madrilen joen asteburean, ez dakit entzun duzien horren eh, aipatzen. Gaurko afera da edo azken eh, egunetako afera da xarean, espainolez txiokatzen dutenen artean bereziki. Uh, bi txontxongilari Eh, presondegian dira ostiraletik. Titerez desde abajo deitzen da kompania eta bi ikide hauek eh, be azpiko txontxen giloak nahi du. Azpikoa aipatzen dutelarik hemen eh, be gizartearen hierarkiaz ari dira bereziki eta be jauterien baitan kajikan ari ziren bi artistak hien ikusgarria aurkezten eta bon be batzuet ziren prestolako ikusgarri bati aurre egiteko uh, spaitzen bereziki aurrei zuzendutakoa, baina denek ez zuten ala ikusten, eta uste dut ere batzuek eh, be umorea ez dutela ulertzen, edo mm, eh, be azkenean ez dutela ulertzen ere, horrein txaipatzen ginen bezala, eta bertan eh, be kesu ziren lekukoen arabera, etxe utxak skotatzea deitzen zuten, uh, txontxongilo bat ere paile bat zen eta urkatu dute, uh, eh, aurduan zen emazte bat ere uh, eh, labankadaz jo, bon, bref, horiek dira, bilduak diren lekukotasunak, horretara beraz, bertan kesu zirenak zirela, eta uh, horretara ziz ikusgarri bat zela. Baina helduak kesatu dira bereziki pankarta bat atera dutelarik, eta be, aipatu behar ez dena, aipatu baitute edo erran behar dena hitz hori erran baitute idatziz. Gora, alka eta idatzia zen pankarta hortan. Idatzia gainean, iz joko bat, alkaida eta etaren artean, eta hor hasi gatazka. Kesu ziren buraso batzuek pankarta eskuetatik hartu, eta bi artistak zut atxilotu ituzte, Audientzia Nazionalaren eskudira orain, eta artean preso atxikiak. Madrilgo hauzapesa Podemoseko eh, Podemosekin batera orkestu zenak beraz barkamenak eskatu ditu astelenean atzo baten eh, bidez, eta be eh, gatazka sortu du, muginmendu bat agertu da, sare sozialetan haien defenditzeko, eh, bon, ikusi dute, uh, je suis uh, eros edo lako zerbait, eh, je suis hori beti hor da, duen urtetik, je suis Charlie eipatu denetik, uh, edo zein gertakarirekin ateratzen da, baina hemen itz diokoak dira bereziki agertzen, so, ideia da beraz zuen burua argazkitan hartzia eta paper baten gainean zuen itz diokoa markatzea. Itz diokoetan sartzen dira dibidez gora bizikleta, gora mi piruleta, gora mi binegreta, gora pandereta eta zakit, hainitz atxematzen alite izke olakoak gora itz eta putz adibidez zergatik ez libertad ti ti <laughs> da traola twitteren uh, eh, berlun entxatu erreitea entxiko rakzentu txararekin, bainan bo ez da ziziste urtarako kesatuko pentsu dut bostak eta hogeita dira eta itzetaputzen, putzen erramezala entzulearen iritziaren tartea joan etxart Joana etxart zuritza Mauleko plaza Xabal Huntaik egen hun. Egun, jauzitipi bat eginen dizugu Hego Afrikat. Han, azken hilabetetan zabaltu den ez bat nahineik ezie aipatu. Hasteko, istoia hunen personaje nausia presentatuko deiziet. Hemetzugaren menteko gizona susun, Cecil Rod. Gizona, inglesek natal kolonia ladjun susun, beana jangana, eta han, haribitsi komerzioa hasi, eta hasi. Abehastu zuzun fitesko. Berzunian, Hego Afrikako inglesen kolonietan bidazatzen zuzun, eta amets bat hasi zizun, zuintan ikusten behitzin, ingles imperio handi bat Afrikan, hego aldetik ipariala heda leitina. Lazgarriko harrotak zuna bat be ingles izatiai, Ordin deitzen zena anglosak xoi arraza. Eta hau, bestik beno hobia zen ideiaen berme, ingles imperializmua, hedatu zizun Afrikan. Lur berri biltzeko nahia ekin gerla andanabat abiatu zizun, eta kolonia berri bati, simpleki, behizena eman ziozun rodezi deitzen zena. Gizon simple eta xume horren balientietaik, behantago elki kolonuen eskuzien goberniak ego Afrikan, eta bidia zabaltu ziesun aparteid manean jamaiten zien gobernier hogei geren mentin. Lekizu maitetan hunen statuak batutzu guano, halanula kap heriko unibertsitatin. Dila urtia, ikaslek galtegin zizien rodz horren statiaen elkitzia, eta unibertsitatiak arrazu eman elkitze eguneko videoak ikusgei dutzu. Nun baden, saldua bilduik, oiruz, kantan, irintziz. Eta elki bezain sari, ikasle sumaitek, begitartia gordena hediozie, oi hal sumaitekin eta pape puskekin. Horrek agertzen dizu, bortizkeiaen simbolo baten dejegitiak, ekarten din plazea eta indara. Geostik, Inglaterrako Oxford Herriko Unibertsitate batine hasitutzu galtatzen han sargian den rodz statiaen elkitzia. Arrapostia ez zaiken dizie, mena ez tabada bizia sortu dizu. Kolonialismoak utzi hexak barnatu anu, eta batzen tutzu hor, par defo, ez bada bataia bat jamaiten hoien kambiatzeko edo elkitzeko. Nula esplika Australia guano monarkia dela eta hunen bu Inglaterrako erregina? Azken gogoeta bat jintzita zute, pentsatzen nula ehun urtez. Uhue handikin goa etxekeiten norbaitetaik, zikin untzila urtukitzen den bat eta igaiten ahalden. Eraiten dela inurbaitek herria entako han itsegin dila, eta hartako uhuatzen delaik, nurtaki bestegi ikusik izaten ahalizatila gutaik landa horadien denganik. Ordin tu, biba ihue, ez peitu deuze egin beheria entako, biba oherak eta inutilak, biba pitsuak, eta berriz arte! Joana etxart, mil esker, suri, biba suri. zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat 6, bederatzi 0. Irratia elgarrekin egin ezagun. Bale, musika pixka bat eta be aktualitateari lotuz eh, amazigera izkuntzako ofizial izendatu, izendatu dute Algerian. Uh, Algeriako parlamentuak uh, kasika hau batez onartu du Abdelaziz Buteflika presidenteak duela bosturte aginduriko konstituzioa reforma. neurri horren bidez, besteak beste Algeriako izkuntzako ofizial bilakatzen da amazigera bainan arabiera baino maila bat beherago gelditzen da. Azpimarratzeko, errealdeko agintariek eh, amazigeraren aurkako politika aplikatu dute historiantzea, galeriaren menpeden lugaldean, amar milioi iztun dira gaur egun, eta borroka beti hor da, eta azpimarratuz, eh, be, reforma hori salatu dutela eh, zuzenki unkituak diren amazigek eta koofizialtasun hori marketin politikoko ariketa bat bezala ikusiz nazioarteari begira egineko ariketa bat eta reforma bat argia.usen aipagai duzie gaia. Matu Blunez, Lunez, Matu Bartista proposatzen hotziet momentuz deskubritzea espaduzien espauzie ezautzen hau zen. Kabiliara zen bera, artista eta aktivista, militantea eta mila batzun talarrogeita eraila izan zena. عالسجر والني والسف دقولي وما زاليك في الدرب عيني ياكويلي يدخل فضور سزمير غرام ورس زمير غرام يسكي زهو هسه تروب يلني ونحذم تعاشوق من المارا نرنو غانم يكسل وحشو زكاو هاي تسيق وليو هاي جفل غفيني تيجان ذواقي ذو الزهرين هاد جلق وردي بيض لاوان سيسر خلص زوجر أكيد تبرن وضان محال حملغ أكيد حملغ ذي سنين شرمن وسان Unez matu benzuten uziek abiliarra beraz. Uh, eh, eta iritzia eta ondotik gure gomita aritz bide gain izango da. Uztaritzeko bide hartuko dugu, uh, ama bos minuturen buruan giroa berotuko baita bertan. Aste arte gizena eta beraz iauteri eguna. Ea nola pasatzen den uh, ohitura hori ustaritzen aipatuko dugu. Bostak eterdi mementu, Euskal Irratietan berrien tenorea zurekin maite lopai. Arestihun entzule guziera. Eta aktualitatean itxasua goenien dela memento juntan eta uhain azkarak beti bezala badiela goizuntan bezala funtsian eta itxasua gaintitzen da guneka goiz, eh, goizetik egun osuan miaritz eta doniban elohitzunen jauntzidia taigabe bekanikak sablea edo hainain metatzen eta bestalde itxes handiek egindutu goizuntako itxasuen gaintitze hunek gune han itxetan hunkik izan beti eta itxesak eginek izan beti aipatzeko doniban lohitzunen eta hendaian izan diela, bai e, gu eskualdien zat, hego euskal herrien e, bai itxezak portuan dana batetan, landezeten e, bai, tarnosetik goiti izan dia itxezoik funtsien Atlantika itxaz baster osuan. Eskoletako mobilizazioa aipatu behar dugu alde batetik bai honako Jule Ferri eskolako ka elkarretatzea eginen behiti estizken goizan eskolan, errakasle postu erdia atxikitzeko, barkoseko burrasko eta heritarak ebeti mobilizatu dia eta bihar paueat junen dia bestalde beti sibion egonez laraneko heritarake mobilizatuik dia eta atzo hasik berrogeita hamar bat jente mobilizatzen dia ben eskola atxikik eh, eta zabalik atxikitzeko gizan barriar inspektoreak hitzeman dei edagen urtien laraineko eskola etxikiko zela jaleike larraintarek paper ofizial bat galtegiten dia die eta bihar paueko mobilizazioan parte hartuko di zen eta bihar behar zedeoen izena dian batzordia uh, bildu beharra da dagun sartzia batzorde hotan finkatuko delaik eta manifestaldi handi bate izan behar izateke kampuan. Hendaieko zokoa lantegiak euskoaen aldagune bat eh, plantan ezarten du lehen aldia da enpresa handi batek euskal moneta sarean sartzen dela sokoa enpresak berehun eta hogeita hamar langile dutu eta lan bilkua kantolatuko dutu euskal moneta ibuz informazioa zabaltzeko lan sei Seionetan algaret Bayonariko etxe aitzinian eh, kurduen sustenguko armadak jabandien ekintza salatuko da eta horren ondorioz izan dien hil eta zauritiak ebai bestalde salaketetan ebai Europain isi hor ihautia izanez ustaritze ospatuko balin bada esibioan eh, ebai ihauti aste hart hau markatuko da zen eta sibioko maskadak emanek beiteateke ataratzen instantian hitzordia zazpionetan ataratzeko plazan ondotik emanaldia trinketian eh, ondoko itzordia berriekin sari seietan. Asteuntako kanpoko mintzaldian, otsail osteguneko mintsaldietarik bat segituko dugu aurtengo otsail osteguneko mintzaldiak abiatuak dira joan den ortzegunean, eta guk joan den urtean iraganden bat entzuteko parada izanen dugu. Gomitatua izan zen peio zubiriarekin, gaia eritasuna jatekotik eta janaria sendatzeko ote. Astezken agatsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatzeontan, euskar Gatietan, errepika ortzegunean, oren batean, irureiko irratian. Itxemandoka. Aste juntan, eh, Charles Bidegainek eranen deiku ez etziela GPS beharrik eh, jakiteko nun ote zabiltzan. Itxasuan, leku batean balin badaude, leku horri, nahiz itxasuan den, ematen dute kostaldean den leku baten izena. Espikatuko dut. Jose Antonio Azpiazu kaldiz legen beltza dela eta izuriteaen arazua nulazez, gien bekatorosena dela. Gaixotasun handi bat atorrenean, zeineri errua bota, orduan esaten dute jenteak bekatu asko ikin duela, lizunkeritan bizi dela, orduan jainkoak alako batean, legen beltza bialdu duela eta neurriak hartzeko. Josu Martinezek Euskal presoeni ihesaldiak diela eta Jose Mari Sagardui gatzaena aipatuko deiku hama hiu urte juntan preso ihes egin nahian. Bada Guardia Zibilaren garita bat hainitzetan utxik egoten dena, ez da inor egoten bertan. Horixe da, kartzelatik eskapatzeko lekua. Utsumandoka uskaligatietan, aste hartez lauetan, astizkenez zazpitan. Utsumandoka! euskalirratiak.eus Euskal Irratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, Prentxan, haipagai tenoreuntan interneten tasarean, xarean, puntu Abel Azkona deitzen den artista ipatzen dute, Abel Azkona deklaratzerat deitu du epaile bateko txailaren hogeita bosterako, Ostia sagaratu batzuekin, sakratu batzuekin, pederasta itzaidatzi zuen artista kirunean, egin zuen erakusketa batean. Erakusketa horren uh, arira, ikertuko du beraz hauzitegiak, behatziak territanion barko du deklaratzerat, Nafarroako hausitegi nagusiak jakinarazi duenez, polemika handia sortu zuen, handia. Kakotxen hartan polemika sortu zuen behintzat eh, horrek, eh, bereziki kristau batzuen gandik, horretatik e, eh, eta horren arira beraz hauzitan eman dute Artista. Berrian bestalde emazten aurkako indarkeria eta seksu erasoak aipagai lantzen irugizonek eraso, eraso ziotela salatu du etBko kamerariak oak batean azaldu du nola eraso zioten eta jasotako babesa eskertu du lantzeko alkateak eh, erantzun dio elkartasuna agertzeko e, eh, astelen goizian iauterietako irudiak grabatzen ari zela eraso egin diote beraz kamerariari azaldu du beraz hiru gizonek eraso ziotela hoietako batek atzetik heldu zidan eta beinta berriz igurtzi lanean ari nintzena ari nintzela bigarrenak makil bat sartu zidan hankat artean eta mugimendu bertikalak egin zituen eta hirugarrenak bultza egin ninduen ja oreka galtzeraino Uh, beraz, horren inguruko uh, elkarrizketa ere uh, irakurtzen duzie berrian. Beste gaietan uh, argian eh, tenoreuntan Israelgo embasadorea aipagai, Israelgo embasadoreari protesta artean egin diote ajera Eusko lege biltzarean. Israelgo embasadore den Daniel Kutneren bisita izan du eguerdian Eusko lege biltzagarrak. Segurtasun eta protesta hainitzen artean parlamentuko uh, eh, gibileko atetik sartu behar izan du Espainiako erresumaren kitate protagonistak duen ordezkaria argian beraz idatzi artikulua irakurgai argazki sorta bat ere ikusten alduzie topaketa hortaz eta uh, kanpoko protestaz. aktualitatearen gakoak urteari heltzeko liburua argiak atera du paperean, paperak etorkizuna duela pentsatzen dugu eta hortarako aurkezpen erakargarria lantzeaz gain gakoa edukietan sakontzea dela uste dugu. Argiak idazten du hemen eta urri loturik ere ipatzen ginuke Ipar Euskal Herriko hitzak argitaratzen duen elkarrizketa hau. Unkin nahi dugunaren euneko irurogeita mabostak tableta dauka paperak asik erabatutzi du eta digitalaren parioa egindu kebekeko lapres egunkariak tabletako bertsioak berreun eta berroita mar mila irakurle ditu egunero eta berro gehi minutu iragaiten ditu bako horren irakurtzen batez beste eh, berekin egin elkarrizketa beraz irakurtzen alduzie hemen iparaldeko itzana. Eta bestalde, haste buruntan haipagai nagusi Angela Davis zen, ekin zaile Afroamerikar Euskal Herrian eh, baitzen, hainbat mintzaldi eman ditu, eta uh, bideo bat hemen argiak argitaratzen eh, duena, zazpik aldizkariarena, eta ikusten alduzi beraz, uh, xola jau bideoan. Eskola karta berriaren aurre ikuspenek erritaren aserrea piztu du. Eskola karta beraz mobilizazioen erdian te azken aste hauetan. Akademia ikuskaritzak elduden ikasturterako aurre ikusi duen eskola kartak erritaren aserrea piztu du. Eta erabakiaren kontrako protestak eragin barkosen baionan eta lagainan aurrak burasoak eta utetxiak mobilizatu dira beren eskolen etorkizunaren alde kaseta.eusen hemen aipagai eta baionako modern moderno trinketea eskuz aldatzen da Jean-Marie Meliarrok saldu du bordaleko dulu treterri eta beraz eh, be Euskal Iratietan ere bere kinegin elkarrizketa entzuten alduzie puntu Euskal Media aldiz EPCI delakoa edo ELEP eh, aipagai eta eh, prefetak uh, berriz konfirmatzen du bere proposamenak akotxena artean bere alternatiba media bazkek duen bezala eta berna, ba, mm, maite lopaiak aipatzen zuen orain txetan bai honan elkarretaratze bat populu kurduaren aldeko elkarretaratzea sei hontan eginen dela azpimarratzen du media bazkak baionako erriko etxaren aintzinean itzordua. Eta zu aldiz, gai nagusi lehen gaiak uh, ur uolde itxas uh, baztereko uh, tempesta hori aipagai nagusietan. Charant Maritim uh, Departamenduan iduriz indartsua izan da eta hemen beraz iruditan aipagai zu web gunean. Iritzia orain zuritza simonitu jaltu. Aitak eta guk, ez dugu modu berean ulertzen bizitza. Joan den astelenean, ederki bete den Dona Pauleko zinegelan, amama ikusentzunezkoa ikusi eta entzun ondotik, ase galtuna oren batez egon galdere jerantzuten. Gehien eta bezala, ene galdera pausatzia eniz hausartu. Beaz, ziekin dutinen partekatu, ez badabekatu. Zeren jari zuzenki galditekoanakon bihamunean maulen, bena ezin ezpaitzen gehiolekuik paso, hori jaren nahakasta ipatzeko baizik etzen. Merizitakoa baita, baina! Filma atxarrean nejan zauku etxaldea seme zahenari dela emanik. Alta Euskal Herrian bedain primantza, ez dia premiak. Gure inguruko besteleku edo kultura gehienetan seme zahenak nausitasuna baldin bazien, Euskal Herrian premiak izan neska alamutil. Frantxesez erraiteko droa denez integral zen legea eta lege hau etzen ipar euskal Herrian txoilik, Nafarroako erresuma ere hala-hala transmititu utzi edo emaiten baitzen. Hala da, azken mende edo amarkadetan legea hurtuz edo erdalduz joan dela. Bena parekidetasunaren gaian bahnatu nahi bada, iduritzen zaut euskal kulturak edo bedain haren oinahiak badila bere berezitasuna eta aztertzea merezi jena, Hortan berri zaipatuko ut Anne-Marie Lagarden tesia, le bask Société tradizionel et de sex. Inkas beha saletan noit interesatoa leikelakoan. Horiako la, asier altuna beraren arabera, transmisioa baita, amamaren muina. Pelikula honen muina, transmisioan dago. Beaz, domaia euskal etxaldean transmisioaz, hots primantzaz hori ertea hatxarrean. Filmari ez dako deus elkitzen, akort. Bena iduritzen zata euskal kultura biharko jendartaren eraikitzeko oinahi sendo bat izan lekela. Parikide eta sunaren aldetik ebai. Simon Uturalt, mil esker zuri amama, beraz, aipagai hemen eta begibilan entzuten zenuten musika, uh, filmaren musika eta hori murxegoren doinuak nagusiki direlarik, barnan ere aktore gisa, ikusten alduzia euskal artista, eusnob, kantua. Ondotik aritz bidegain gurekin izanen da, Urain, eh, abiatzen baitira jauteriak ustaritzen eh, eta horren berri hartuko dugu. Kafea eta gaietaken ezagutu zintu da kokoskak nikoren txor pintxatu zuen egun hartan garrelen filmografia osoa buruz aipatu zenidan zure zine klubean Mai inguruak idatzen zenituela Nubel bak eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Rufota tiduraz, Barda, Bizkonti, Justo Kauriz, Maki, Kiaro, Stamik, Usturi, Sekuro, Shaua, Kinki, Du, Onkar, Guai Jarmus, Eta Jordaren, Mirez, Leal Euskal Intelektualak homo sapiens kontzeptuala ahoa erekietan bere ala konturatu ginen eusno bat zinela musika zale amorratua soziologian doktoratua Makrobiotikan aditua Artista frustratua Iburu jale Asezina Zaiakera filosofikoen irakurle fina Zutabe gile Geldi ezina Logosferako gatzeta pipermina Berria argi arrok de luz eta ruta 66 zen arkibeduna Karne kruda el septimo bizio lizar diren baratzaren enzulea. Zabaleta okari rozaz rotrigez aiz pajeletonen zale xutxua Galpar eskotado zizek delez lakanen jarraitza iepetoa Zuzkal intelektuala Gomoza shove it up, shove it up, shove it up, shove it up, shove it up, shove it up, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, Tapoirik gabe joaten zaren El error en zen erroren tuita, retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala gorbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New York era bidaiak. Ajo blanco zaharrak irakurri. Egun, job down eta diagonala. Zu. Ara, Muxigo proposatu zuen konzeptua eusnob, euskalduna, snob, intelektuala, hortan sartzen dolarik ere bere burua umorearekin beraz. Eta bostak eta berreita zazpi dira itzetaputzen, ah, jauteriak aipatzeko tenorea ustaritzerat joanen gira eta jakin ustaritzeko jauteriak. Zirela, Euripian izanen baizik eta kiroletarat eh, bekarri dituztela azken momentuan jakiten dugun berri hau jakin dezazien. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Artzaro festivala abiatu eta bukaerarat eltzen da, aste arte gizenarekin, urtero itzordun nagusi bat ustariztaren zat. Aritz bidegain gurekin dugu atxalde hona? Atxalde hona hartzaro festivala joen astean abiatu zen, eta aipatzen aldugu, gaurkoa aipatu aintzin, joen ostegunean, jadanik, be, lehen zati bat, edo haintzin jasta ere ukan ginela, e, antzerki zati batekin, tutak eh, hor ziren, eta jadanik giroan eh, sartzeko, e, e, nola pasazen hor e, ostegun gauekoa? Ebe bizik iuntza pasatu zen, jendeak, uh, jendea bildu zen, jende mutxo edera, eta jendeari hauniz gustatu zaio, bai dantzak, uh, perkusioak eta gure antzerkitipiak, egin ginituen uh, iru antzerkitipi, gai uh, ezberdinetaz, eta jendeak uh, mutxo erri egin du eta konten egiten. Mm, Eriko etxeko autetxiak, uh, lehenik uh, niniz, uh, beraz, agertu dira, bai. zergatik uh, auturi? hori? Ebe, uh, beraz, uh, bai, erakusi dugu maitea ran, Fa, eh, guk maite sardin da dugu eh, amzerkian nola bigauza genituen eh, nik departamentuko bozetan presentatu zen ehatxe baien kontra eta gero bere eman zuen eta biskaba nahi izan dugu uh, historio hori egin uh, aurren begiradatik edo ikastolakoa ide hartzen malida bezala kaprizak egiten eta mm. elgarri eh, trabatzen eta hola. Eta bon, uh, eh, irringarri atxe minute ikusten. Kaprisa historio. I, beste historio bat ere agertu da, bon, uh, eh, ipatu ginoen hemen, iztari eta emaztearen arteko borroka hori. Bai. Eta politika giroan gelditzeko ere, uh, EPCI edo ELEP delakoa mm. Mm-hmm. neor kulertzen ez duen proposamen hori. Hori da, bo, ba, iztarietaz uh, aipatzuko, bai, hori, Hora, omitza aipatu zen, eta guk nahi nuen eta begi kiska bat horri, eta pasara zitugu iztariak, hora, biskat, gizon asto batzu bezala, eta bon, eh, eta jendeak egin du, eta guk ere jokatzean egin dugu zinez, mutxatzen jokatzeko hori. Eta LP buruz, ebe, ara, nahi izan dugu, nola zein gai komplikatu den, hasteko urrobietik segitzen ez zuenak, ez ditu gauza guziak ulertzen ahal, eta egin dugu lako solasaldi bat autetxien artean eta herri batzuen artean, nun azken final neok zuen elgarri ulertzen ere eta azken ah, kexatu ziren eta ara. Hmm. Hor, mm. antzerkian ari ziztenak uh, eh, urte guziz azkenean uh, berdinak zizte ez, hor elkartzen ziztenak? Bai, bai, bai, bai, uh, badu 6 azpi urte, domenturaz gehiago beran aldi berri bat girela, eta sartzen uh, dira berri batzu ere, eh, eneki, eneki eta zaiuzuki hori da importantea jende berria sartzea ere onok urtetan. Mhm. Hor, eh, beraz gaur astearte gizena, eta beraz egun handia, erramezala iauteri eguna baita. Asteartez, uh, eh, mantentzea egun hori, ez da ahiskutsua, astean zehar da, justu, fe, jendeare lanen ondotik ez da ausola ateratzen. Oitura hori atxikitzea egun hortan beharrezkoa da? Ebe, eh ez dakit, egia da, arrisku bat dela, janak, bai, euria ari baitu, baina, bo, egiten da ala ere, eta urte batez, dila, iru urte, denik uste, egin zen, alimaleko euria bat zen, eta niarritu nintzen, nola, jendea egon zen, paisolekin eta hola zuten, mm burura ino, eta, bo, horrek erakusten du, ala ere, nahiz da jende gutiago izan, jendea diten dela ere ajeta handiarekin jarekin eta antzerkiaren entzutera. Mhm. Beraz, ara, hemen, hemen usta ditzen da, mantentzen da. Gaurko euriarekin, beraz, mantenduko da, eginen da, eta giro edegian. Bai, hori da, hori da, mhm. giro izanen da, eta bo, tampi magira pixka bat, baina, bo, mhm. ara. Eta gaurko, beraz, uh, antzerkia uh, zer haipatuko da, ah, bitzez? Ah, zer haipatuko da, ez da zuzuera gauza erran nahi, baina, bo, biztan da, kitzikatuko eh, dugu Bruno Carrer edo Bruno Carriol deitzen duguna eta herriko etxea oroar, baina gero trufatuko gira berze pertsonai batzuetaz, uh, frantziako pertsonai batetaz adibidez eta beste egora batzuetaz, eta munduko gauza batzuetaz ere, baina jakiteko berda etorri. Mm -hmm. Eta justuke ipatzen baituz Bruno Carrer, beraz gaur egungo zapesa, ustaritzen, uh, etxe aldaketarekin, bazen arriskua, zain beste trufatzea gaur egungo erikoetxeaz, lortzen duzuela ere, distantzia ba, hori? Ba, ba, ba, lortzen dugu, ba, biztan da, eta guk helburua dugu ere, erakustea, ba, kasu, ba, ekizu ekizte poderian, mainan ala ere, eta trufatuko gira berdin-merdina, eta... Ara, ez da pentsatu behar uh, eh, Euskarunak dira podorean, eta dena untsa egiten dutela ere, egiten dituzte krepetxo batzu. Mm -hmm. Eta, holako antzerkia, zuk, uh, eh, fe, jauteri momentu hori, zertarako garrantzitsua atxumetan zuz, taritzeren zat, dibidez, edo, e, da lehenik, uh, Boskaru handia izaiten da prestakuntza bera denanik, bilkurak egitea eta Ah, guk hasteko gure antzerkitalde hortan irri hauntze egiten dugu historioa eta hola, hori bada bat, eta hartzaro festibalden moran, eh, hainbeste jende implikatzea gaur adibidez, aste hartia ez dakitzen bat jende baden, berreun pertsona uh, eh, implikatzen direnak edo dantzetan edo musikan edo antzerkian eta hola, eta 6 jendeko uh, eh, irri batean, atxe baiten dut, haumitz dela, eta, ara, eta jendeak uh, äh, itxoiten du momentu hori, gazteek pausatzen dituzte beren artezkenak eta hola, uh, äh, dako momentu biziki goxoa da. Mm, Berri honetan broita mar, äh, gaiten zinuen, antzerkilari, soinulari, dantzari, hor uh, badira ere pertsonai batzu e, urtero atxemaiten direnak, uh, zainaldiak, zirtzilak, hausapesa... Uh, bai, bai, bai. Hori da. Uh, bai, pertsonai gehienak urtero atxemaiten dira, zirtzilak, maiak, abireak, basa jaunak, urtero heldu dira, eta uh, azkian uh, uh, garaian, dila hori eta mar urte hori guztia sorkuntza utxa zen, baina horai, oitura edo tradizioa bilakatu da, beaz, uh, urtero adak gertzen dira horiek. Mhm. Ebe ala, itzordua emana, beraz, uh, eh, itzorduaren zat seit erditan zirtzilak eta jauterietakoak abiatuko dira lehen eh, plazatik. Eta gero, beraz, desfilea uh, purgoko pilota plaza hartio, zazpit erditan da, hausiaren segidata segida eta eta bar. Eta ondotik uh, segitzen du gaualdiak? Hor, gero, segitzen du, bada ikastolaren eskutik aperitifa bat, Purgoko plazan, xapitu azpian, eta gero gaua segitutu nahi dutenen dako, eh, batzukia edikiko du izartxo taldeak, uh, gaueko edo goizeko ez dakitzen batakartzen, nematokonak hartio. Mm -hmm. Aztezkena hartu dutenaren beraz? Hori da. Bo. Zuzongo eta kiki bordatxo ere, hor, erameza sortzietatik aintzina, ebe uh, aritz bidegain mil esker eta ongi pasa beraz? Mil esker zuri bai. Eta jakin eh, aldaketa bat, beraz, eh, euria dela eta seit erditan itzordua emaiten dautziete kiroletan, uh, usaiako desfilea beraz ez da eginen, ez ez dute, baina itzordua la ere, osoki ikusteko antzerkia, hori ametxetan aritzekin aipatzen ginuen hori uh, eh, behikusteko kiroletako gunean. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal ratietan. Utsi mandoka. Aste juntan Charles Bidegainek eranen daiku ez etziela GPS beharrik jakiteko nun ote zabiltzan. Itxasuan leku batean balin badaude, leku horri, naiz itxasuan den, ematen dute, kostaldean den leku baten izena. Espikatuko dut. Jose Antonio Azpiazu kaldiz legen beltza dela eta iziteaen arrazua nulazez, gien bekatorosena dela. Gaixotasun handi badatorrenean, zein eri errua bota, orduan esaten dute jenteak bekatu asko egin duela, lizunkeritan bizi dela, orduan jainkoak alako batean legen beltza bialdu duela, eta neurriak hartzeko. Josu Martinezek Euskal Presoen ihesa esaldiak diela eta Jose Mari Sagardui gatzaena aipatuko deiku hama hiu urte juntan preso ihes egin nahian. Bada Guardia Zibilaren garita bat hainitzetan utxik egoten dena, ez da inor egoten bertan. Horixe da, kartzelatik eskapatzeko lekua. Utsumandoka uskaligatietan aste hartez lauetan, astizkenez zazpitan. Utsumandoka! Utsumandoka! Nire txibenen artean Zarritan ikusten dut nik bestaldean goizearen islada Bere hau txaren indarra Zenditzen dudan bakoitzean Ikararen atzaparrak Somatzen ditut nire azalean ezakonean Guda dantza deitzen da talde hau eh, William Wilson kantuarekin bizkaiako taldea rock, reggae, ska, estiloa proposatzen duen taldea eta beraz eh, be, gaur orkestu dute Haien disko berri berria, uh, eh, prentxorreko baten bidez, eh, maite bat duzie, badok puntu eusen entzutenako duzie. Ez disko osoa eh? Zora indik behintzat. eta agurtzeko tenore haitzeta bihar itzordua bostak eta seiak artean uh, usaian bezala eta aste azkena da bihar, bai, jota behuari hor zazpi, zero zazpi, gurekin izanen da normalki, eta bestalde horretarazten notziet beti euskalirratiak puntu webgunean, itzeta putzaila baduziela eta beraz uh, azken asteetako, azken hilabetetako eman ere hor ratxe maiten alditu ziela, nahi baduzie.